Katisa dolari eta ria altzo mendi, egunon zuai? Egunon. Egunon. Berazuak eh, fakultatean eh, eusko ikasketen e, erakasle ziste, zu argia arduradun, eta berrik tasun batekin du ziste, ondoko sartzerako izango dena, euskal ikasketen masterzaren diploma, orain alternantzian egiten e, alko da. Beraz, berba, asia intzin, eusko, ikasketak zer diren horretu, zertara bidiratzen dute ikasketa horiek? Beraz, eh, asketak eh, sail hori eh, lizentziatik eh, hasten da. Eh, orduan, basoaren ondotik ikasleak sartzen aldira eh, euskal ikasketen eh, eta gero lizentziaren ondotik eh, jarraitzen aldute, badira master diferentak. Eta lanbideak eh, eskualikasketen eh, ondotik eh, edo horren horren ondotik heldu diren eh, lan posibilitateak dira uh, anitz erakaskuntzaren inguruan, lehen mailan do bigarren mailan, baina nere uh, eh, itzulpen gintzan, uh, kazetaritzan, izaiten alda ere turismoan, ara, beraz badira, badira lan mota difentak, azkenean eskuararen inguruan, eskual munduan, eta izaiten alda ere elkarte batean, izaiten alda instituzioetan, ara, horiek dira lan posibilitateak hizkuntzari begira hizkuntza lantzen da edo ez baitez bada. Hizkuntza lantzen da eta kultura, literatura, gramatika, historia eta mm, irakaskuntza masterian eh, didaktika ere bai. Ah, Begitasuna orain arte bazen, eh, zuri, adosgira. Hor, uh, eh, irailetik goiti, um, alternantzian egiten alko da, zer suposatzen du horrek, Beraz, bildugira, bildugira eh, eskual eh, munduko eragile eh, zonbaitekin. Eta hor dion, denek askibai gorki hartu dute proposamen hori, azkenean, eh, eh eldudan txartzetik oiti, kasle batek eh, egiten halko ditu ikasketak, beraz, mazterra egitu Eta memento berean, eh, alternantzia baten eh, maneran, eh, izan, eta eh, edo elkarte batean, edo egitura organismo batean eh, lan egin. Eta hor duan, eh, Gutegi bat uh, aldizkatua izanen dena, uh, unibertsitateko kurtsuekin eta uh, lanaren, lanarekin bestalde, bestaldetik. Hor, galdera bat zen ikasleen gandik edo beha juri senditzu duzuen noren gandik? Orduan, batzuk badute argi gogoan irakasli bilakatu nahi dutela, orduan horiek hartzen dute MEF mastera, eta beste batzuk badira, e, ikerketa mastera hautatzen dutenak, eta ez dutenak baitezpa irakasle bilakatu nahi, eta eta senditzen da behar badutela, eta obeke ezagutzeko mundu profesionala irakaskuntzatik eh, kanpo eh, eskuala alorean. Hmm. Ara, eta mm, bestalde e, beraz, basua gehi lauta, iru urte horietan gira, mm, batzuek eh, lan egin behar dute ikasketak ordaintzeko, eta zergatik ez, bi behar horiek ustartu, eta lan, lan bat atseman dezaten eskual alogean, ikasketa denboran eh, ara, sospiskatira bazteko, baina denbora berian eh, misio berezi bat ere eh, burutuz eskola logean, esperientzia profesional bat ukaiteko eta lotuz ikasketai. Beren master hondajeko memorioa, hori buruz ere eginez. Horan hmm. mm. dena, ez dute edo zain eh, erakunde hautatzen alko edo edo zen enpresa aprendizgoa egiteko izan beharko du eh, eskual kultura, eh, literatura, do, izkuntza, do, ikerketari lotua. Mm. Justuki, eh, jaranik dira, organismo horiek, nun egiten alko duten eh, alternantzia hori, Zonbai zu bai, eta beraz horiek dira um, lehenbizikoik eskual kulturera kundea. Beraz eskual kulturera kundean eh, izaiten alko da, hor izanen da, alternantziaren egiteko manera. Uh, Bertzalde eusko ikaskuntzan, ere bai, izanen da, hor ere beste eh, posibilitate bat. Uh, Euskal erakustokian, ere, izaiten alko da. Eta gero izanen dira ere beste zonbait, baina mementoan ari gira eta ikusten nola gauza baina izanen dira ere beste posibilitateak. Hmm. Hor, zazinez, tegenoko lana ere uh, aplikatzea, martxan emata uh, euskara ere baliatzea eh, tegenoan azkenan. Bai, hori da, tegenoan erabiltzia ikusteko zertarako balio duen eskora eta eskola kultura ezagutzia eta hasten garatzen, transmititzen, lan egiten, espahu hortan. Hmm. Euskara mail berezi bat beharko da, suposatzen dut, ere, eh, hortan e, txartu Bai, bai, ze bat eh, maila beharko da dudarik gabe, eta gero lanian ariz eh, hobetuz eta berezituz behar bada, gero misioaren arabera. Erran dugu, beraz, martxan ogoita lauan bukatzen direla izen emaite horiek, zekidaranik batzuek interesea erakutsi duten, Orduan, mementoko uh, uh, master eh, forum uh, foru batean, baina um, egeran uh, eh, guai eh, ikusi behar ditugu ere um, oino lizentziako ikasle batzu, eta aurtako ere baliatzen gira e, Euskal Ijatietan uh, eh, dugun esantza hortaz, justuki uh, uh, eta posibilitate hori emaiteko jendeari, eta eta espero dugu uh, oi hartzun haukanen duela gure, gure proposamenak. Mm. Euskal ikasketek gaur egun badute uh, hakasta, ikasleak hor dira edo ez baita Egia eh, egan, eh, erak, eskuarako erakasle izaiteko uh, hor argi da jendeak edo ikasleak hortik pasatzen direla, eta azkenean bide susenena edo asteko anitzek hautatzen duten bidea hori da, eskual ikasketen lizentzia eta gero erakaskuntza maztuja. Uh, egia da gero beste lan biden dako menturaz gutisago eta mementoko egia da mm, badirela beti bakar batzu, beste lan bide batzu direnak, baina oroak erakaskuntza hizkuntza eh, rabide ratuak dira eh, gure lizentzia eta eta mastera gehienik. Orduan e, ikerketara ere senta azkenean masteraren ondotik batzuk hautatzen dute tesi baten egitea eta ikerketa ere da bide bat hautatua dena. E, Baina negia da hobetzia dena erakaskuntza dela. Uh, ehm, artzen bali madira licentziako ikasle guziak uh, ehm, uh, eh, berrogoi eta berrogoi eta artean eta mazterean uh, eh, ogoi eta ogoi eta asleren artean gira eh, eta hori gehitu behar dira ere um, lehen uh, urte lehen uh, mailako erakaskuntza mazterreko ikasleak zenta hor badira jadanik uh, ogoi Ordan, eh, sintetxia bat egiteko nolako eta zoin master eh, egin daitekean eskolik asketetatik landa Beraz, irakaskuntzan bada lehen mailako MEF uh, eh, mastera, eh, lehen mailako eskoletan eh, aritzeko, bigarren mailan aritzeko bigarren mailako MEF mastera, eta uh, ikerketa mastera egiten alda molde desberdinetan. Egiten alda formakuntza klasikoan, kurtsuak segitu eta bigarren urtean uh, memorioa, ikerketa memorioa aurkeztu, egiten alko da guai aprendiz eh, formatuan, erran nahi baitu kurtsu horiek berak segitu gehi eh, misio bat burutu eh, erakunde batean eta memoria aurkeztu ere bai. Egiten alko da ere esperientzia balidatuz, hori lanian ari direnak jadanik eta orkesten alko dute validazion daki e, gisa, kurtsu guztiak segitu gabe, eta jakin behar da ere diploma bikoitza presentatzen dela Eskoalegiko Unibertsitatearekin batean, egan nahi baitu eh, lau bat eh, pasatu eh, eta egualdean eta gazte izen, eta hori ere posibilitate bat da. Ebatu duzu erakaskuntza dela gehienetan hautatzen den bidea, galdera baita Euskarazko eh, erakasleak, erakasleak lana atsemango dute, jeski hortik aterata? Orduan, eh, postuak badira, behaz konkurtsuak aurkezten dituzte, behaz masterrean txartzen direlarik ikasleak uh, gero horren ondotik uh, eh, konkurtsu bat aurkezten dute. Lehen mailako konkurtsua deitzen da CRPE, bigarren mailako konkurtsua deitzen da KAPES, mm, eta uh, hor, uh, postuak aitzinetik finkatuak dira, eta batzuk utxe egiten dute, beste kausitzen dute, uh, dena den lana bada, eta urte guziz postuak badira izan sehaskan, izan erakaskuntza katolikoan, edo uh, irakaskuntza publikoan. Mm. Horre da ez dela, bakrik irakaskuntza ere, hori da ere alternantziaren uh, xede bat, euskaraz ere lan egin daiteke eskolatik kanpo. Ba, bai, eh, edo zein eh, eh, behar dira euskaldunak, eskoara ongi menperatzen dutenak, eta kultura eta literatura eta historia ere bai, Orduan, ara, argiak janduan bezala hastian, erakundeetan, animazioan, eta behar dira jendiak eh, horre bai eta denek ez dute irakasle bilakatu nahi eta <laughs> beharrik. Berdin bukatzeko, eh, eh, altrenantzio horrena aipatzeko, kontratupean izango dira, beraz, ikasle horiek janduzo astapenean, badira baldintza bereziak, edo... Ez da baldintza berezirik, lizentzia bat ukan behar da, uh, lizentzia bat ukan behar da, e, eta ez uh, eh, bortzaz ere uh, asketan lizentzia, ez alda beste bat, uh, tik beste lizentzia bat balimada bada eskuaran maila una ukan behar da, hor dion, ze bat maila, uh, edo ega, eta, eta ara, horiek dira baldintzak, eta gero uh, gustua ukan justuki lan profesional, edo mundu profesional hortan sartzeko, eta um, biak elgarren ondoan segitzeko ikasketak eta uh, esperientzia profesional joan albata, uh, koiteko manera bat da. Ebi, mil esker jainitzu, ei. Mil esker zuri. Mil